вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у калі смерть сталина у 1953 годзе стала концом эпохи масовых рэпрэсіяў дык хрушчоўскі доклад на двадцатым з'езде кпсс открыў шлюзы для новой беларускай літаратуры і хоць доклад быў сакрэтны а адліга нядоўгай усяго некалькі гадоў гэтага хапіла каб у літаратуру прыйшло новое пакаленне з новым бачаннем рэчаіснасці без хрушчоўскага докладу одной толькі толькі смерці Сталіна для гэтага было б недастаткова. Рэч у тым, што з паўтысячы сяброў беларускай пісьменніцкай супольнасці ў канцы двах гадоў расстрэлу і ссылкі пазбеглі ўсяго два дзясяткі. Значыць, кадры літаратуры трэба было набіраць ледзьвенне з нуля. Гэта па-першае. Па-другое, для маладых талентаў і для літаратуры ў цэлым у дэкарацыях сталінскай цэнзуры і хлуслівых хваласпеваў не было ані стымулу, ані творчыя перспектывы. Таму без хрушчоўскага дакладу беларуская літаратура калі б і папоўнілася кадрамі, дык зусім не літаратараў, а прапагандыстаў палітрукоў. На думку пісьменніка Валянціна Тараса, развальненне ў літаратуры і культуры было самым галоўным вынікам таго дакладу. Самае галоўнае, што адбылося ў свядомасці многіх пісьменнікаў, каб не гэта не напісаў бы меліш сваіх людзей на балоце. Наогул вельмі многіх твораў не было бы нават шамякін нават шамякін які стварыў такую ідылічную то даволі рэч эту глыбокая плынь на по сюжэту так пабудавана больш не менш але это конечно так сказать такая казачка про про партызан нават шамякін ёсць у ее некалькі рэчаў дзе ўсё-таки это адбілася нават тыя хто заставаўся абсалютным прыхільнікам савецкай сістэмы у мазгах у іх адбылося нешта і гэта конечно не магло не сказацца на творах і ў гэтым сэнсе найвялікшая падзея 20 стагоддзя для ўсяго былога Савецкага союза і для нас таксама это быў, канешне, 20 з'езд КПСС. згаданыя валянцінам тарасам людзі на балоце івана мележа сталі творам візітоўкай узорам дасягненняў беларускай літаратуры ў пасляваенную эпоху прычым гэта была візітоўка універсальная аднолькава зразумелая і для партыйнага афіцыёзу і для тых хто існаваў на інтэлігенцкай кухні для вясковых і гарадскіх сацыяльна ангажаваных і эстэтаў у Падай і да сёння людзі на балоце застаюцца фасаднай кнігай усёй пасля сталінскай беларускай літаратуры. За імі дзясяткі выдатных аўтараў і сотні твораў, а найперш жывы літаратурны працэс. Вось што з'явілася ў беларускай літаратуры пасля два з'езду працэс. Розныя жанры, тэмы, стылі, эмоцыі, крытыка, а таксама структура плыні, тое, што на 30 гадоў было абясточана і выключана жыццё. Пры гэтым новы працэс мала нагадваў той, што быў гвалтам задушаны ў канцы 1920-х. Тады асноўнае гуртаванне пісьменнікаў адбывалася паводле прынцыпаў сацыяльнай ангажаванасці альбо чыстага мастацтва. Кожны творца знаходзіў сабе аднадумцаў і адпаведную медыйную пляцоўку, газету ці часопіс. У канцы 50-х пачалося тое самае, але на іншых прынцыпах. Цяпер, дзякуючы адгароджанасці ад шырокага свету, беларуская літаратура амаль выключна існавала ў рэчышчы літаратуры расейскай і разам са свабодай пераймала ад яе і ейныя прынцыпы ды водападзелы а асноўны водападзел у пасляваеннай расійскай літаратуры пралягаў паміж так званымі почвеннікамі і касмапалітамі. пачвенікаў называлі яшчэ славянафіламі, патрыётамі ці традыцыяналістамі, а касмапалітаў заходнікамі, дэмакратамі, прагрэсістамі. Сёння гэты водападзел у расейцаў зведзены да еўразійцаў і атлантыстаў. У нас, вядома, не было ані такіх глябальных замахаў у шыркі, ані такіх амаль што абразлівых, як нацыяналісты і касмапаліты у глыбкі. Таму я буду называць гэты падзел тэрмінамі палі паліталогіі, кансерватары і лібералы. У тэме сённяшняй перадачы гэты акцэнт важны тым, што сапраўды сведчыць пра з'яўленне літаратурнага працэсу. Не ўсе пішуць аднолькава, а кожны паводле сваёй творчай прыроды выбірае сабе адпаведнае асяроддзе. трэба мець на ўвазе умоўнасць гэтых тэрмінаў. Па-першае, далёка не ўсе літаратары ўвасабляюць сваёй творчасцю і сваёй асобай нейкую плынь або групу. Па-другое, нашы беларускія традыцыяналісты часцяком якраз гэтым сваім традыцыяналізмам апраўдывалі сваю неінтэграванасць у сучасны літаратурны свет, а нават і простую неабазнанасць у ім а нашы заходнікі далучаліся да еўрапейскай сусветнай літаратуры праз Маскву. Таму часцяком бывалі дзвюхмоўнымі альбо і наагул расейскамоўнымі пісьменнікамі, больш інтэграванымі ў расійскія, чым у беларускія літаратурныя суполкі. Валянцін Тарас у маім уяўленні гэта выразны ліберал, чыя літаратурныя блізіні трэба шукаць у творах рэмарка Хемінгуэя ці Маркіса. Другі ўдзельнік сённяшняй перадачы празаек Уладзімир Тамашевіч уяўляецца мне выразным традыцыяналістам, кансерватарам падай да сярэдзіны 1990-х гадоў гэтыя дзве плыні прысутнічалі ў літаратурным працэсе, як і належыць плыням на розных медыйных пляцоўках. Памятаю у 80е літаратар пачатковец мог знайсці сабе блізкае па духу кола рэдактараў або ў рэдакцыі часопіса маладосць або у нёмане. У першым выпадку гэта быў Дамашевіч, а ў другім Тарас пры з'яўленні пэн-цэнтра другія неяк больш згуртаваліся вакол яго, а першыя вакол саюзу пісьменнікаў. Сёння гэтыя стэрэатыпы ў значнай ступені перамяшаліся. Па-першае, Масква перастала быць для беларускага пісьменніка брамай у шырокі літаратурны свет. Па-другое, у Беларусі ўсе літаратурныя пляцоўкі аказаліся ўцягнутымі ў палітычныя гульні. Да прыкладу, нельга сказаць, што ў новы праўладны саюз пісьменнікаў пайшлі галоўным чынам лібералы альбо кансерватары. Эстэтычныя крытэры тут увогуле ні пры чым. Гэты канглемерат фармуецца бадай паводле прынцыпу ляяльнасці да кіраўніка краіны і яго ідэалогіі на яўную шкоду беларускай культуры і мове а гэта непрыймальна ані для тараса ані для дамашевіча а Словом, пераняты из расійскай літаратуры падзел на кансерватараў і лібералаў стаў у нас у Беларусі глебай для нараджэння мноства талентаў і твораў. З цягам часу ніякай іншай структурай гэтая не замянілася. Верагодна таму, што працавала плённа і ў цэлым адпавядала сусветным прынцыпам арганізацыі літаратурнага працэсу. Раптам аказалася, што падобным чынам прыгожае пісьменства існуе не толькі ў рассеі, а і дзе-небудзь у францыі дзе літаратурная крытыка зусім як у нас падзяляецца на універсітэцкую ці акадэмічную і эсеістычную інакш кажучы гэта быў універсальны набытак набытак які мы вельмі хутка страчваем сёння а гэта сведчыць пра адно у беларускай літаратуры знікаюць школы і знікае у выбар знікае пажыўнае асяроддзе для маладога творцы які мог бы прыжыцца на пэўнай глебе замест гэтага яму зноў прапануецца выбар паміж палітычнай лаяльнасцю і творчым нябытам літаратурны працэс ствараюць розныя медыйныя пляцоўкі калі ж казаць пра сённяшні дзень дык мы апынуліся ў сітуацыі калі нашы пляцоўкі роспачна змагаюцца за выжыванне і не падаюць прыкметаў развіцця ў самастойныя эстэтычныя плыні радыёвабода вострая брама у 1956 год у беларускай літаратуры вачыма сучаснікаў Уладзіра Дамашевіча і Валянціна Тараса. Яны амаль раўналеткі, але свет іхны выглядае па-рознаму. Прынамсі так было ў часы іхнай маладосці гарадскі і вясковы чалавек сусвету і прывязаны да зямлі традыцыяналіст розніца выявілася ўжо ў тым як яны ўспрынялі смерць сталина згадвае владимир дамашевич у 53 годзе я быў на пятым курсе вот мы ў пакоі 5 чалавек былі і один наш студэнт які рано прачынаўся уключыў рэпрадуктор паслухаў ціхенька а потом кажа хлопцы сталин памёр і что вы думаете мы ўсе пяцярых крычалі ура конечно не на ўвесь голос тому что в інтэрнаце мы живём мы поруч сцены ну мы крычалі ура мы ведалі что нешта ўжо пачне мяняцца менавіта ў лепшы бок а што з дыктатурай этой такой жалезнай уже можа пакончана адрозненне кансерватыўнай і ліберальнай свядомасці не толькі ў тым што першыя не маглі разглядаць якога-небудзь кафку у якасці літаратурнага ўзору для ўласнай творчасці але і ў тым што яны цвёрда трымаліся за нязменныя каштоўнасці традыцыйнай вясковай маралі тады як другія, шукаючы адэкватнай і праўдзівай маралі, гатовыя былі змяняць свае погляды ледзьні на процілеглыя, калі гэтыя процілеглыя падаваліся ім больш пераканаўчымі і справядлівымі. Валянцін Тарас. Ну Сталін памёр, я яшчэ быў студэнтам, я яшчэ такія прачулыя вершы напісаў, якія мне тыцкалі потом праз 40 год той жа чаргенец, у савецкай беларусі тыцкаў мне пад нос мае студэнцкія вершы напісаныя на смерть сталіна это альбо дурасць альбо неразуменне што чалавек жа <laughs> не корч гнілы тым больш э, Як можна было пражыць цэлае жыццё і нічога не зразумець, нічога не асэнсаваць, застацца тым ідэалагічна зашораным юнаком, э, якім я быў, я нават не магу сказаць, на жаль, я такім быў. А для мяне галоўнае сёння не толькі для мяне, для ўсіх людзей майго пакалення, якімі мы сталі, ад чаго мы адкараскаліся, ад чаго мы адмовіліся, што мы адарвалі ад сябе як каросту. тут у мяне так сказаць э, свой рахунак да сучасных маладых. Мы не ведалі таго, што ведаюць яны. У нас не было такіх сродкаў інфармацыі. Мы жылі ў вакууме. Таму гэта можна зразумець, это ў многім трагедыя, некаторыя так і засталіся з гэтым і ідуць жыцця, вот многія ветэраны. Яны ідуць жыцця з гэтым уяўленнем аб свеце. Вось што страшна. І рахунак да маладых, якія ведаюць, ўсё ад бацькоў, ад дзядоў, ад вялікай літаратуры, якая прыйшла пасля таго часу. Як можна прачытаўшы быкова і прачытаўшы Адамовіча, як можна сёння купляцца на гэтую нажыву, значит это абсалютны цынізм, чаго не было ў нас. У нас чаго чаго, а цынізму, разліку, прыстасаванства такога абсалютна асэнсаванага у нас гэтага не было. Мы былі падманутыя, але тое што нас падманулі мы даведаліся ўсё-ткі і ад гэтага падману пачалі ўцякаць. Папрок валянціна Тараса цяперашнім маладым, у якіх ён пазнае самога сябе, але таго ідэалагічна зашоранага, схіляе да думкі, што гістарычны досвед нічому не вучыць. Можна жыць у адкрытай інфармацыйнай прасторы, але не ўмець параўнаць тое з гэтым колішняе сённяшнім, альбо не надаваць значэння цяперашнім рэпрэсіям улады, альбо так уладкаваць сваё жыццё, каб забяспечыць забяспечыць сябе ад гэтых рэпрэсіяў. Прытым, што інфармацыі быццам бы дастаткова чалавек не асацыюе і не суперажывае. Бо гэта культура павінна наводзіць эмацыйныя масты паміж той пасткай, у якую патрапілі продкі і той ямай, куды коціцца тваё грамадства павінна, але не наводзіць. Зусім не таму, што яна няздольная, а таму, што яна якраз недаступная. Пры дастатковай інфармацыйнай разняволенасці сёння цалкам заняволеным аказалася поле эмацыйнае. Беларуская літаратура мае амаль тыя ж магчымасці дачыняцца з публікай, як і ў часы Сталіна ці значыць гэта, што гісторыя паўтараецца і праз нейкі час мы дачакаемся чагосьці накшталт новага антысталінскага дакладу. дарэчы, як пазнаёміліся героі нашай перадачы з гэтым дакладам. Як і належыць кансерватару, Уладзімир Дамашевіч робіць акцэнт на матэрыяльным на смерці Сталіна, як знаку хлябальнай змены эпох, а хрушчоўскаму дакладу адводзіць дапаможную ролю. Нават каб Хрушчоў не рабіў это свайго даклада, а просто Сталін памёр волей не волей усё ўжо неяк было б згладжвалася, потому что, народ быў даведзены уже да крайнасці да адчаю і уже савецкія крамлёўскія кіраўнікі баяліся некага нават бунту ну а безумоўна это пісьмо тут уже дало магчымасць уже гаварыць у голас аб тым аб чым мы думалі аб чым гаварылі дзе-то там на кухнях для валянціна тараса даклад хрушчова стаў рэвалюцыяй у самім сабе мне сёння нават і не верыцца просто не верыцца што дзякуючы тагачаснаму рэдактару звязды пушкова я тады працаваў звяздзе я быў адным з тых хто быў дапушчаны да чытання ўслых гэтага славутага даклада хрушчова я быў беспартыйны і дзякуй богу так і не ўступіў партыю але я яшчэ быў камсамольцам Мне было 26 гадоў скажу шчыра я быў любімчыкам у пышкова так вось я памятаю паклікалі мяне да пышкова Ну і калі я прыйшоў ён мяне пасадзіў побач сабой і сказаў што вы тут ніхто чытаць у голас не ўмееце А вот валянцін у нас э, умее яшчэ быў такі момант калі пайшлі самыя страшныя старонкі гэтага э, даклада про тое катавалі тых старых камуністаў і раптам мяне пушков спыняе і кажа чо ты крычыш у мы не глухія, а я крычаў. Я ўжо не чытаў, так это подступіла да мяне ўнутры, што я крычаў гэты тэкст. Ну яшчэ запомнілася, якія былі твары у звяздоўцаў. На тварах на гэтых быў абсалютны жах жах перш за ўсё. Ну і зразумела чаму вельмі многія з іх працавалі у даваеннай звездзе у тридцатыя гады это былі людзі якія пісалі артыкулы з вялікім пералікам прозвішчаў і пасля гэтых артыкулаў людзі ішлі і яны спалохаліся перш за ўсё спалохаліся за сябе а і потым у іх у галаве не ўмяшчалася як гэта на сталина гавораць такое і была цішыня абсалютна і толькі жах на тварах таму праз кароткі даволі час праз нейкія праз два гады калі ўсё пачало вяртацца на крові свае тыя людзі просто хадзілі шчаслівыя акрыленыя яны вярнуліся ў той душэўны стан і Ім было некамфортна жыць без страху. Ілюстрацыяй прыходу новага пакалення, магчыма, і ўвогуле нараджэння беларускай літаратуры могуць быць наступныя згадкі Владзіміра Дамашевіча. Я ўжо быў рэдактарам у рэдакцыі мастацкай літаратуры і рэдагаваў. Вот чаго-то мне попадаліся першыя кнігі маладых аўтараў. Я рэдагаваў выкава першую кнігу першую кнігу караткевича сачынкі пташнікова адамчыка это ўсё ішла от маладая уже змена якая відаць і была абуджана вот этой падзеяй вялікай маладыя хлопцы ішлі яны уже гаварылі смела на ўвесь голас і пісалі тое што ім здавалася э, варта увагі што раней абсалютна было можна сказаць не то што забаронена нават і падумаць пра это было немагчыма усе вот у названыя мною. Яны выдавалі свае першыя кнігі недзе от 50. 8 60 61 вот это быў некі такі ўзлёт ажыўленне ў літаратуры Ну і яно працягвалася дзе-то э, гадоў 5 можа і не болей а потом уже сталі эпізоды асобныя вострыя як яны гаварылі антысавецкія уже сталі іх выкрэсліваць уже калі рэдактор не выкрасліць то уже цэнзар выкрасліць адным словом усё так неяк не прыкметна зноў вярталася гаварыць ты што хочаш але у прэсу это не давай і будзе здавацца што яно так і трэба новае пакаленне маладых беларускіх літаратараў пасля хрушчоўскага дакладу атрымала добрыя умовы для свайго старту яны пачалі друкавацца ў атмасферы свабоды а За тыя некалькі гадоў, пакуль сталінізм не ачомаўся і зноў не падняў галаву, яны паспелі заявіць свае творчыя крэда і стварыць за некалькі дзясяткаў гадоў вялікую літаратуру. Нягледзячы нават на тое, што сітуацыя змянілася. Народжаным у свабодзе шмат цяжэй прымаць правілы турмы. быкова кнігі першую і другую я радагаваў яны прайшлі даволі гладка нават выклікалі там мяне і загадчыка рэдакцыі татура у рэдакцыю спецыяльна цэнзар гаварыў з намі па гэтай кнізе уяўляеце это першая яго кніжка была э, жураўліны крык і вот цэнзар уже з намі гаворыць ведаеце вот я не магу канкрэтна прыбірацца да некага там месяца у гэтай аповесці у яго апавяданнях, але гаворыць сам дух сама накіраванасць аўтара яна такая, што кажа, калі ён будзе і далей ісці по гэтай дарожцы, у яго будуць вялікія цяжкасці. Уяўляецца ён як у ваду глядзеў усё роўна, што выкаў пасля ўвесь час чуваты прэс зверху. Прычым у апошнія гады, як мы ведаем гэты прэс толькі ўзмацняўся. Адзіным паратункам для пісьменніка стаў выезд за мяжу. Сама сабою напрошваецца выснова, што без таго хрушчоўскага дакладу і некалькіх гадоў ад лігі мы не мелі б не толькі людзей на балоце, але і ўвогуле літаратуры, пра якую можна было б казаць сур'ёзна, як пра эстэтычную з'яву. Гэта быў бы беларускі варыянт паўночна-карэйскай сагі у вершах і прозе, цалкам прысвечанай толькі аднаму герою, які зрабіў беларусаў шчаслівымі, аднойчы і назаўжды.